Minarelerden yeni bir sada Ufukta güneş doladı hala Minarelerden yeni bir sada Ufukta güneş doladı hala Her gün aşura أبير كربلاء أي حسين Hüseyin Hasret kafesindeki düşüncelerin Yürüyün kardeşim diyarına Ümit yerlerin ve sevda güvercinim Neyler şehidinin tahtına Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyüm kardeşim diyarına Ümit yerlerim ve sevda güvercinim Neyle şehidinin citahtına Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldun düşlerini İkram et Bir nuru oldun gözlerini Söyleyin ona kardeşin özler seni Bir nuru oldun gözlerini İkram edermiş sana hasretlerini Konu oldun düşlerini Ah diyor değil ah ben de Allah Şimdi kardeşimin Sarılsamına ve yüzüm sürülsem Korkmuş olsam indi tahtına Ah diyor değil ah ben de Şimdi kardeşimin yanında Sarılsamına ve yüzüm sürülsem Korkmuş olsam indi tahtına